بسم الله الرحمن الرحيم Islamski davetski servis online studio Dini. القلب حتى تار بركانا وفجر kad se srce probudi. Moj kolega je, za razliku od mene, znao znakove smrti, koji su na ovoj dvojici bili očiti, tako da nije prestao da ih nagovara da izgovore šehadet. Ja sam sve to posmatrao bez glasa, ne vjerujući svojim očima. Živio sam sa roditeljima u vremenu kada sam pohađao osnovnu školu. Odrastao sam u zdravoj okolini sa dovama majke kada god bih se vraćao kasno kući. Moje uši su se već navikle na glas oca dok bi dugo klanjao noćni namaz. Uvijek sam se čudio dužini njegova namaza, a posebno dok bi ga obavljao u dugim i hladnim zimskim noćima. Govorio bih u sebi čudeći se. Šta mu daje stepljenje? Svaki dan ovako, zaista čudno. U to vrijeme nisam znao da je noćni namaz odmor za mu'mina i da je to namaz odbranih koji ostavljaju svoje postelje kako bi se molili svome gospodaru. Nakon vojne škole koju sam završio, već sam računao da sam odrastao čovjek. Sa mojim odrastanjem rasla je i moja udaljenost od Allaha subhanahu wa ta'ala, uprko svim savjetima koje sam do tada stalno slušao. Postavljen sam u službu u drugom gradu koji je bio dosta udaljen od moga, ali poznanstvo sa kolegama koji su se školovali sa mnom, a sada i radili, umanjilo je osjećaj usamljenosti u meni. Više nisam slušao učenje Kur'ana, niti glas majke kako me budi na namaz. Postao sam usamljenik koji živi daleko od porodičnog okruženja na koje sam navikao. Moj posao je bio u okviru službe za nazor puteva i periferije grada. Radio sam na održavanju sigurnosti i nadzora na putevima, a posao je obuhvatao i pružanje pomoći onima koji je trebaju. Posao nije bio jednovičan, tako da sam ga obavljao sa ozbiljnošću i poletom. Međutim, To razdoblje moga života je bilo veoma uzburkano zbog mnogo slobodnog vremena, a malo znanja o vjeri, koje bi me sprečavalo da radim stvari nepojmljive za vjernika. Nisam nalazio nikoga da me pomogne u mojoj vjeri, tako da su čak i stvari suprotne vjeri za mene bile ispravne. Tome nisu pomagali ni prizori koje sam često viđao kao posljedice saobraćajnih nesreća sa mnoštvom ranjenih i poginulih. Međutim, jedan dan je bio poseban. U toku rutinskog obilaska moj kolega i ja stali smo na parking autoputa. Odjednom smo čuli snažan zvuk sudara smo se i smo dvije izobličene gomile lima, koje su do malo prije bili automobili. Sudar je bio veoma težak, jer su automobili došli iz suprotnih smjerova. Potrčali smo na mjesto nesreće kako bismo izvukli povrijeđene. Sudar je bio toliko strašan da nema riječi koje bi ga opisale. U jednom automobilu smo pronašli dva muškarca u teškom stanju. Izvukli smo ih iz automobila i položili smo ih na zemlju. Požurili smo do drugog auta, ali je već bilo kasno, jer je vozač umro prije našeg dolaska. Vrati smo se do ove dvojice koji su bili na rubu smrti. Moj kolega ih poče nagovarati da kažu šehadet. Recite, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Međutim, oni počeše da pjevaju. Stao sam zaprepašten od prizora koji sam posmatrao. Moj kolega, za razliku od mene, znao je znakove smrti. koji su na ovoj dvojci bili očiti. Tako da nije prestao da ih nagovara da izgovore šahadet. Ja sam sve to posmatrao bez glasa, ne vjerujući svojim očima. Nikada u životu nisam vidio sličan prizor, niti sam vidio ljude da umiru na ovakav način. Moj kolega je i dalje pokušavao da ih nagovori da kažu šehadet, ali su oni uprkos njemu nastavili da pjevaju. Njegov trud je bio uzalud. Polahko su se glasovi stišavali. Ubrzo umuknu jedan, a nevigo zatim i drugi. tišina. Napustili su Dunjaluk. Ponijeli smo ih do našeg auta. Neko vrijeme smo se vozili u potpunoj tišini. Moj kolega prekinu tišinu, spominjujući mi smrt i napuštanje ovog svijeta. Čovjekov život se završava ili sa dobrom ili sa zlom, i taj kraj ukazuje na dijela koja je čovjek većinom činio na ovom svijetu. Spomenuo mi je mnoge priče koje se prenose u islamskim knjigama, a sve to je upotpunjavala činjenica da iza nas leže mrtvaci. Pobojao sam se smrti uzimajući pouku iz njegova govora. I tog dana sam klanjao namaz sa srcem punim straha. Međutim, kako su dani prolazili, postepeno sam zaboravljao na taj prizor Počeo sam se vraćati u svoje prijašnje stanje i kao da nikada nisam vidio ona dva čovjeka, niti ono što se desilo sa njima, ali pored mog zaborava počeo sam zazirati od muzike i pjesama, ne poklanjajući im pažnju kao prije. Ipak je ostalo nekog traga od moga slušanja ta dva umiruća čovjeka kako pjevaju. Nakon više od šest mjeseci poslije tog događaja, desila se neobična saobraćajna nesreća. Čovjek je vozio svoj automobil normalno, ali odjednom mu je pukla guma. To se desilo u jednom tunelu na domak grada. Izašao je iz auta i otišao do petljažnika kako bi uzeo rezervnu gumu i popravio kvar. U tom trenutku neočekivano se pojavi drugi automobil i udari ga. Čovjek pade, ozbiljno povrijeđen. Moj novi kolega i ja smo i ponesa smo ga prema našem autu. Bio je to vrlo mlad čovjek. Iz njegovog izgleda se moglo zaključiti da je vjernik. Dok smo ga nosili, čuli smo kako nešto mrmlja. Ali pošto smo žurili noseći ga, nisu mogli razabrati njegove riječi. Međutim, kada smo ga položili u automobil i krenuli, čuli smo je jasan glas. Učio je Kur'an časni, divnim glasom. Da, učio je Kur'an divnim glasom. Subhanallah. Niko ne bi rekao da je ovaj čovjek povrijeđen. Odeća mu je natopljena krvlju, kosti su mu polomljene i nalazio se na rubu smrti. Međutim, i pored svega toga on nastavlja učiti Kur'an prelijepim glasom. U životu nisam čuo učenje poput toga. Dok smo ga nosili, govorio sam sebi da ću ga pokušati nagovoriti da izgovori šehadet, jer sam vidio u kakvom je stanju, ali sada, ja i moj kolega, prepustišmo se tom milom glasu, ne govoreći ni riječi. Osjećao sam kako mi se koža ježi od miline njegova učenja. Odjednom nastade tišina. Okrenu se nazad i vidjeh ga kako je podigao kaži prst, svjedočeći da nema Boga osim Allaha, a zatim mu glava na prsa. Skočio sam do njega i dodirnuo mu ruku, srce, da, ništa. Duša mu je napustila tijelo. Gledajući u njega, suza mi skliznu iz oka. Okrenuo sam se kolegi pokušavajući da sakrijem svoje suze, obavijestih ga da je mladić umro. Moj kolega zaplaka, a ja više nisam mogao zaustaviti suze. Atmosfera u autu posta veoma tužna. Kada smo došli u bolnicu, svakome koga bi sreli ispričali smo mladićevu priču. Uticaj te priče je bio očit, što se vidjelo u očima mnogih. Jedan čovjek je nakon što je čuo šta se desilo, otišao do mladića i poljubio ga u čelo. Mnogi su odlučili da sačekaju, kako bi saznali kada će se klanjati dženaza, kako bi mogli da prisustvuju. Jedan bolnički službenik je nazvao kuću preminulog. Sa druge strane se javi njegov brat. Rekao je o njemu. Svakog ponedjeljka je išao u posjetu svojoj nani na selo. Pomagao je udovice, jetime i, to jeste siročad, i siromahe, Čitavo selo ga je poznavalo, jer im je donosio islamske knjige i kasete. Njegov automobil je uvijek bio pun riže i šećera koji je dijelio potrebnima. Nije zaboravljao ni slatkiše kojim bi radeseljavao djecu. Mnogi su ga odgovarali od toga, spominjući daljinu puta, ali on bi im odgovarao da se od dugog puta koristi učenjem i ponavljanjem Kur'ana, slušanjem kaseta sa islamskim predavanjima, a i da za svaki korak koji načini očekuje nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sutredan je mehčid bio prepun. Klanjao sam u dženazu sa ostalim muslimanima. Nakon dženaze smo ga na ramenima do mezarija i smo ga u kabur. Okrenuli su njegovo lice kibli. U ime Allaha i u miletu Allahova poslanika počeli smo basati na njega zemlju. Imam reče. Tražite učvršćavanje za svoga brata jer ga sada ispituju suočio se sa prvim danom Ahireta. A ja, kao da sam se suočio sa prvim danom Dunjaluka ovog svijeta. Pokajao sam se za ono što sam prije činio i nadam se da će mi Allah oprostiti ono što je bilo. Molim ga da mi oprosti. Molim ga da me učvrsti na pokornosti i da moj život završi dobrim molim ga da učini moj kabur kao i kabur svakog muslimana baštom od dženevskih bašći. Kaže Aisha radi Allahu anha, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam bi često govorio O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u pokornosti tebi a u drugom rivajetu učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Amin. Ja Rabel Alemin.